ताला रसूल पाक सलाहु सां गॾु सफ़र में निकितल हुई हुन खां वापसी में जंहिं वक़्तु पंहिंजे किथे रहिजी वई पोइ पोइ हिते को माण्हू सां गॾिजी आई सुफ़ान सां ऐं पंहिंजो पोइ ॾिठो पंहिंजे अब्दुला बिन ओबैअ चई पुछी थी केरु माई आहे उठ ते चढ़ियो पई अचे चई हज़रत आयश आहे चए आहे हा पोइ त हुनजी वात चयो उहो बादशाह थियण वारो हुयो रसूल पाक सलास जेकॾहिं मदीने में न अचे हा हिन खे पॻ ॿधाईंदा हुआ हिनखे ताज पहिराईंदा हा अब्दुला बिन भईया खे उहो कोन थियो भई औस ऐं ख़ज़रत जो पाण में जहिड़ो ख़तमु थी हलियो रसूल पाक सलास खे घुरायऊं हुन सां पोइ सॼी ताक़त जेका आहे तमखिनत जेका आहे जेको बादशाह जेका मिलणी हुई अब्दुला बिन उबैया खे उहा हुन खां वई हली हथनि मज़ा ऐं हज़ूल पाक सलाह जे हथ में सॼी हुकूमत अची वई सॼो त ॻाल्हि हुन हथ में अची हिन करे हुन दिलि में हिकिड़ो रहियो साड़ ऐं हसद ऐं बोज़ हुन करे मुनाफ़ु कंदो आहे हज़ूर सलाह सां अचे गॾिजी वरी पंहिंजो जीअं रसूल पाक सलाह ॻाल्हाइण जे लाइ उथे त हाणे हू पहिरियों ई पंहिंजो जीअं अॼुकल्ह माइक थींदो आहे बाइक त कोन हुआ अॻे ज़माने में पर बसि बीह पहिरीं चए त चवंदा मूंखे आज़ादु ॾियो त आऊं पहिरीं तव्हांजो तार चए मोहम्मद सलाहु तव्हां सां ॻाल्हाईंदो हीअं कंदो उहो कंदो भई मोहम्मद सलाहु पाण ई ॻाल्हाईंदो तूं केरु आई हुनजो पर हू पंहिंजो इंट्रोड्यूस कराईंदो हीअं कंदो उहो कंदो जीअं अॼुकल्ह मोहतबर आहिनि वरी इंट्रोड्यूस कराईंदा वरी ॻाल्हियूं था कनि हूअं त कनि अहिड़े नमूने सां पर पोइ जंहिं बि मामले में जिते बि जेका ॻाल्हि थिए जंग जो मामिलो उन में ई विच में अड़े अहिड़ी हणे जो लश्कर खे कढियो वञे हिन पासे बदर जी जंग में हुन पासे औद जे जंग में हिन पासे खंदक जी जंग में हुन पासे सभिनी जंगनि में वरी वॾा जेकॾहिं मसलो थी वञे वेहूदियुनि सां त उन मज़ जेको आहे सो उन्हनि जो पासो वठे उन्हनि सां अहिड़े नमूने बर्ताव करे वरी रसल्ला सासुनि सां जे हुन माण्हुनि खे चए त पंहिंजो जेको इज़त वारो आहे उहो जेको आहे सो दलील खे कढी छॾींदो हुयासीं जॾहिं पहुचंदासीं हले यु ला मकान लकुम पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जूं मतिलबु अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुन कयूं पाण हिन वाक्य में हुनखे मोकिलियो हथ अची वियो हिकिड़ो भई हज़रत हज़त आहे ताला न आई आहे फलाणे माण्हू सफ़ा आहे त आशा खे ख़बर ई कोन थी छा पियो थिए कहिड़ी ॻाल्हि पई थिए पोइ हिनजो वठी पकड़ी पोइ ॿिया माण्हू जेके आहिनि से ॻाल्हि चूं पोइ तव्हां हली ॻाल्हि तव्हांजो पंहिंजा असांजा मुस्लमान मोहमिन जेके आहे उहे बि हिन शुरू शामिलु थी विया के माण्हू जेके मतिलबु अहिड़ा के दिलि जा कचा ऐं पंहिंजो ख़्याल जा अहिड़ा उनमें जेके आहिनि वॾा माण्हू हुआ अब्दुला बिनीअ खां सवाइ ॿिया जेके माण्हू हुआ टे ॿिया जंहिंजा नाला मतिलबु त आहिनि पर हिकिड़ो मस्त हो न हिकिड़ो अहान बिन साबित भजना मर्द हुआ ऐं हिकिड़ी पंहिंजो औरत हुई हमना ॿिन थिए जैश हज़रत ज़हन मिनत जश जी भेण आहे मस्त आहे जेको आहे तमामु वेझो माइटु पंहिंजे हज़रत हज़त अबूक सिद्धी कयो अबूक सिद्धी करे हुनखे पंहिंजो ॾींदो हुओ पैसा ई हू पंहिंजो जीअं थींदा आहिनि पंहिंजो अलाह जे वाट हुनखे ॾींदो हुओ ख़र्च वग़ैरह इहो हाणे ॿियनि माण्हुनि सां गॾु पर इहे ॼण चारि ॼणा से मौजूदु आहे अब्दुला बिन उबैया ऐं पंहिंजो मस्तु आहे ऐं अहसान बिन साबितु ऐं हमना हमना बिन तज हीअ चारि ॼणा हुन सां मतिलबु त ॻाल्हि पखड़ी बि पखड़ी त पखिड़िजी पकड़जी पकिड़े पकिड़ि पए हाणे रसूल पाक सलाह तमामु तवजो हटाए छॾियो पंहिंजे हज़रत आयशा ॾांहुं पोइ वरी हज़रत आशा खे महसूस पियो थिए त मूंसां नथो अहिड़े नमूने सां वेझो अचण जी कोशिशि करे जेका हूअं कंदो आहे जेको पुछंदो आहे कचंदो आहे ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि उहे ॻाल्हियूं हाणे रब्ज़ ॻाल्हि छा ॻाल्हि आहे छा खे ख़बर कोन छा आहे छाजे करे इहो लॻो पियो आहे मामिलो हुनखे ख़बर कोन पई पोइ हुनजी मस्त जी माउ जेका आहे इहा पंहिंजो उहा हज़रत हज़रत आशा ताला हिन सां निकिती ॿाहिरि पोइ थाबड़ जी किरी पई त पोइ चई त मार पवे मस्त हथ चई मस्तु हज़रत हज़ शमायो छा आहे मस्तु खे थी चवईं पंहिंजो हू त बदर जो जंग जो माण्हू आहे मतिलबु बदर जो साहबु साहिबु आहे ऐं हुनखे कहिड़े नमूने सां अहिड़ो लफ़्ज़ थी इस्तेमालु कयईं हुनजी माउ खे चयईं पोइ हुन चयो तोखे ख़बर कोन्हे छा वटि चवंदा वतनि हीअ माण्हू चई केरु छा था चवंदा वठनि पोइ हुनजी ॻाल्हि कई चई फलाणी ॻाल्हि अहिड़ी ॻाल्हि तुंहिंजे मुतलिक़ था चवनि पिया चई मुंहिंजे मुतलिक़ ईअं था चवनि पोइ वरी वई पंहिंजी माउ खां पुछियईं पोइ त सुलह खां इजाज़त वरितईं पंहिंजे घर में वञी हुते रही पोइ हुते पंहिंजे माउ खां माउ खां पुछियईं हज़रत उमर उमान हुनजो नालो आहे हज़रत आशा जे माउ जो हुनजी हदीस आहे जेकॾहिं उहा ॻाल्हि ॿुधी थोरो बेश थी किरी पई हज़रत आशा जी हीअ कहिड़ी ॻाल्हि हुन खां पोइ रसूल पाक सलाह सां मतिलबु त कंहिं वक़्तु आयासीं जेको महीनो गुज़री वियो विच में पोइ आया पोइ पुछियऊं रसूल पाक सलाह सां उहा वॾी हदीस आहे तमामु तफ़सील सां उहा माण्हुनि खे पढ़णु घुरिजे तुई तमामु हिकिड़ी रिक़त वारी हदीस आहे हुन कीअं हज़रत आयशा रज़ी री ताला अञा पंहिंजो ॿुधाए थी त अहिड़े नमूने सां इहो वाक थियो पोइ ईअं आऊं आयुसि पोइ ईअं थियो पोइ अहिड़े नमूने सां मस्तु जी माउ अहिड़े नमूने सां किरी अहिड़ी थाबड़ी पोइ अहिड़े नमूने सां मूंखे ख़बर पई तेसिताईं ख़बर कोन्हे छा ॻाल्हि आहे छा न ॻाल्हि पोइ ख़बर पई चए पोइ पंहिंजो हज़रत पाक पाक्षा सम्झनि मूंखां पुछो जेकॾहिं तो लोह कयो आहे त पंहिंजो बख़्श आहे अला ताला खां बख़्श करण वारो आहे जेकॾहिं न आहे त पोइ तुंहिंजी ॾिसूं छा थो थिए पंहिंजो पोइ हज़रत आहे शा ताला तमामु सुहिणी तकरीर कई हज़रत पाक सलाह ज़माने में पोइ मतिलबु साम्हूं त तव्हांजे ज़हन में हिकिड़ी ॻाल्हि वेही वई आहे जेका हाणे मतिलबु तव्हां तव्हांखे जेकॾहिं आऊं ॿुधाईंदुसि पंहिंजी बरात ॿुधाईंदुसि त तव्हांखे एतबार कोन ईंदो जेकॾहिं चवंदुसि हा मूं इहो कयो आहे जेको मूं न कयो आहे त पोइ तव्हांखे एतबार अची वेंदो हलियो इन करे आऊं उहे थी करियां जीअं यूस जो पीउ यूस अलाम जो पीउ याखूब इस्लाम आहे पर हज़रत आयशा उन वक़्तु रहज़न में कोन आयुसि हुन नालो जो मतिलबु उन वक़्तु चीन जी पीउ पीउ वांगुरु थी चवां त पंहिंजो सभु जमील अलाह मु अलामा तस्सिफ़ो हज़रत यूस हज़रत याखूबल इस्लाम चयो जंहिं त हुननि अची ॿुधायो त भई बपगड़ खाई वियो आहे तुंहिंजे पुट खे त पोइ हुन वक़्तु हज़रत यूब इस्लाम इहो लफ़्ज़ु चयो छो त बसि मूं अलाह मुंहिंजी मदद कंदो मूंखे बि का ॻाल्हि चवणी कोन्हे पोइ उन वक़्तु ॼण वेही नाज़िल थी उन में थी वियूं आयतूं छह सोरहं आयतूं आहिनि जेकियूं ऐं इहे इहे लथियूं पोइ हज़ूबर ख़ुशख़बरी ॾिनी हज़रत आयशारी अला हिन इहो जेको वाक़ियो आहे ऐं हिनखे पढ़ूं था पोइ हिन जी वरी रुहानी ॻाल्हि जेका हज़रत जेका कई आहे हा पोइ कंदासीं इनशा छोकि मौक़ो मिलंदो हाणे फरमाए थो पहिरीं आहे त इन लज़ीन जाऊ बिल्क जेके खणी आया आहिनि इफ़ कूड़ोतान जेको आहे इफ़ कूड़ूड़े करे इफ़ जो वाकियो त चइजे जेको कूड़ खणी आया आहिनि बोहतान कूड़ बोहतानुमी हिकिड़ो ग्रुप आहे यानी तव्हांजा वेझा आहिनि माण्हू सिद्धीक जो वेझो माए जेको होॾा हू हज़रत हसान बिन साबित हेॾो वॾो शाइरु हेॾो वॾी ॻाल्हि हेॾी रसूल पाक सलाह सां हेॾी मुहबत करण वारो उन खां इहा ग़लती थी वई हेॾी मतिलबु इहे ॿ हमना जेका हज़रत ज़ैनब बिन बिनत जैश पुफी जी धीउ आहे पंहिंजो हज़रत रसूल पाक सलाह हसन जी पुफी जी धीउ इहे ॿई पुफी जी धीउ पंहिंजो अब्दुला बिन जैश उहो बि पुफी पुफाट आहे हीअ ॿई पुफ पुफाटियूं आहिनि पंहिंजो फुार जेका आहे सा उहा अहिड़े सां त अलाह ताला फरमाए थो त इन लज़ीन उस तव्हांजे ई तव्हां मुंहिंजा ई हिकिड़ो ग्रुप आहे जिन इहा ॻाल्हि कई आहे ला त सबू शर लकुम शरम अलाह पहिरीं ॻाल्हि आहे तव्हां उनखे पंहिंजे लाइ ख़राबु न सम्झो शर न सम्झो पंहिंजे लाइ भल भलो ख़ैरु लकुम पर तव्हांजे लाइ चङाई आहे हिन में तव्हांजो भले भलो आहे भलो आहे हिन में कहिड़ो आहे तव्हां ॾिसो भई त इफ़क़ जी ॻाल्हि हेॾो वॾो बोहतान जेकॾहिं हीउ बोहतान न थिए हज़रत किशफला जो साहबु चए थो जेकॾहिं हीउ बोहतान न लॻे हा त हीअ बरात जूं आयतूं हीअ सोरहं आयतूं छो लहनि हा कीअं लहनि हा जेकॾहिं इहा जेकॾहिं बोहतान थियो त वक़्तु हीअ हिदायतूं आयूं हीअ ॻाल्हि आई हीअ हज़रत पा हज़रत आशर अल ताला इनजे आयतूं आयूं कंहिं बि साहिबु हज़रत ज़ैन बिन जैश खां सवाइ ॿी ॿी जे मुतलिक़ी आयतूं कोन आहियूं क़ुर शरीफ़ में हीअ पहिरीं आहे जेका जंहिंजे लाइ मुतलिक़ ई आयतूं आहिनि आयूं त मतिलबु इहो कीअं थिए जेकॾहिं बोहतान लॻे आहे बोहतान तमामु सख़्तु ॻाल्हि आहे तमामु सख़्तु महीनो उहो गुज़रियो हज़रत आशर दिल्ला ताला ते मुहम्मद कयूं सलाह रसूल पाक सलाह ते पंहिंजे हज़रत अब वकर सिद्दीक ते ते हिन सभिनी माण्हुनि ते मतिलबु त हिकिड़ो तमामु सख़्तु ॻाल्हि लॻी ॿियनि माण्हू असाब सगोरा उहे सभु हैरान परेशान त हीअ छा पियो थिए छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे छा पियो थिए वरी तमामु हिकिड़ी अफ़वाह पर हिन चिते अलाह ताला फरमायो त इनखे पंहिंजो शर सबू शरलात लखुम इन खे पंहिंजे लाइ शर न सम्झो इनखे पंहिंजे लाइ ख़राबु न सम्झो इहो तव्हांजो बल उहो ख़ैरु लखुम मिनुम मक़्त सभु मिनल सभु को जेको बि हिननि मज़ा आहे जेको बि हुननि कमायो आहे उनमें जा उन एतिरो उन्हनि खे गुनाह मिलंदो पर कहिड़ो गुनाह की हिकिड़ा आहिनि जेके चुप रहिया सफ़ा चुप रहिया मतिलबु न को चङाई जी ॻाल्हि कयूं न को बुराई जी ॻाल्हि कयूं हिकिड़ा मतिलबु त हुनखे ॻाल्हाइणु खपंदो हुओ उहे पंहिंजो ॻाल्हायूं कोन को जिन खे ॻाल्हाइणु खपंदो त ॻाल्हायो मतिलबु त हज़रत अयूब अंसारी जेको उन्हनि चयो त भई अहिड़ी ॻाल्हि त असांखे वञण में कोन थी अचे इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे पंहिंजो इहो किथे ईंदो हुयो लफ़्ज़ु उहो हज़रत अयूब अंसारी ऐं संस घरवारी जेका आहे उम अंस उम अयूब अंसारी उन उन्हनि जा इहे लफ़्ज़ आहिनि अयूब अंसारी रज़ी अलाह ताला न कुस्तन तनी जे भरिसां पंहिंजो दफ़न आहे किथे हाणे उहो ऐं ॿिया जेके आहिनि अब्दुला बिन उम उबई जेको आहे सभिनी खां वधीक बुहतान जो वॾो साहिबु उहो आहे ऐं उनखां पोइ मुस्त उनखां पोइ मतिलबु त हसान बिन साबित ऐं हमना त हाणे उन्हनि जो सभु कंहिं जो पंहिंजो कंहिं कंहिं कंहिं ॻाल्हायो वत वात वञा लफ़्ज़ भुछला कढिया कंहिं ॻाल्हि चुप कई कंहिं मतलबु बरात न कई मतिलबु अहिड़े नमूने सां सभु कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हिसो आहे उन उन ॾोह या सवाब जेको बि पर ख़ुशूसनि हिते जेको ॾोहो आहे जेको कमायो उन्हनि तंहिंजो पंहिंजो हिसो आहे वलरी त मिन होम लहू अज़ाबन अज़ीम पर इन मज़ा जंहिंजो वॾो गुनाह आहे किबर जेको आहे जंहिंजो उहो उहो उन जो जंहिं खयो आहे वॾो ॿार ॿार खयो आहे जंहिं इन बचाई जो ऐं उनजो जेको लीडर हुयो सो अब्दुला बिन उबैया इन उनखे ॻाल्हि खे वधायो आहे उनखां पोइ ॿियनि जो बि सभु कंहिंजो ॿार पोइ वरी औलमा जेके इस्कॉल्स आहिनि उहे चवंदा त अहसान बिन साबित बि वॾो ॿारु खयो आहे ऐं मस्त बि वॾो ॿारु खयो आहे पर पोइ इहे ॿई ॼणा रसूल पाक सलाह सम्झो वेझो हुआ ऐं उहो मतिलबु मोमिन हुआ हमनाप जेका असां वेझी हुई त मतिलबु उन उहा मोमिन हुनजा आहे उन करे पोइ अलाह ताला हिते चए थो जेकॾहिं तव्हां ते रहमत न हुजे अलाह ताला जो फज़ल न हुजे अलाह ताला जो त तव्हां आख़िरत ऐं ॿिनि हिते ईअं बि त आख़िरत में ऐं हिते हिन दुनिया में जेकॾहिं तव्हां ते रहमत ऐं फज़ल न हुजे अलाह जो त माना हुन ते फज़ल हो रहम हो इन करे पोइ अलाह ताला हुननि खे बख़्श कंदो इनशा अलाह ऐं असां बि ॿधायूं था रबी रब पाक बख़्श कंदो ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा अला ताला अञा वटि आयो पंहिंजो हसान बिन साबित आख़िरी बीमारियुनि जे ज़माने में हज़रत हसान बिन साबित चोवंजाहु हिजरी सन में गुज़ारे वियो आहे ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा अठवंजाहु चारि साल पोइ बि रही आहे पर पोइ आख़िरी बीमारी जा ॾींहं मतिलबु वॾी उमिरि जी थी वई उन वक़्तु हसान बिन साबित आयो पंहिंजो औरवत सां गॾु या कंहिंसां मतिलबु त जेको भाणे जो आहे हज़रत आशर अदीला ताला जो पोइ तारीफ़ कयईं की मतिलबु तव्हां अहिड़ियूं ऐं अहिड़ियूं आहियो पोइ हज़रत आशर अदीला ताला चुप रही मतिलबु ॿियो कुझु चयईं त तव्हां त ईअं कोन खयो त जेको करिणो हो सो करे छॾियो पोइ वरी ॿियो हज़रत इब्न अब्बास आयो या को ॿियो माण्हू आयो उन सां इहा ॻाल्हि कयईं त फलाणो माण्हू आयो हुन बसान बिन साबित हुन हीअं चयो या हीअं चयो पोइ कंहिं माण्हू ऐतिराज़ु कयो त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि खे अचनि सलाह थो ॾियो जीअं तव्हांजे मुतल अहिड़ी ॻाल्हि कई हुज आशाजी अलाह ताला तमामु सुहिणी ॻाल्हि कई छे त हीअ हज़ूर नबी पाक सलाह जी दफ़ा दफ़ा में काफ़रनि सां मतिलबु त शेर चवंदो हुओ हज़ूर सलाह जी शान में ऐं पंहिंजो अलाह ताला हिते हिनखे ॾुखु ॾिनो आहे तकलीफ़ ॾिनी आहे जो हेॾो हिन खां वधि अंधो थी वियो आहे हेॾो हिन खां वधीक ॿी कहिड़ी सज़ा बसि असां हुनखे जल माफ़ु कयो इहा ॻाल्हि मतिलबु हज़रत आशा रज़ी अला ताला हज़रत हसान बिन साबित ते मतिलबु कई हेॾा मुस्त जेको माइटु तमामु वेझो अबू बकर रज़ी रज़ीला ताला हुन जो माइटु हुन जेको आहे सो मतिलबु त इन लफ़्ज़ पहुचाइण पहुचाइण में घणी कई पोइ हज़रत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चयो त हिनखे हाणे कॾहिं बि पंहिंजो न ॾींदुसि इहो जेको ॾींदो रहंदो आहियां हुनखे घटि वधि जेको बि ॾींदो आहियां पोइ अलाह ताला हिन फरमायो हिननि आयतुनि में त जेके तव्हां मुंहिंजा उल फज़ल जेके फज़ल वारा आहिनि जिन वटि ताक़त आहे सघ आहे पैसे ॾोकण जी से पंहिंजे माइटनि खे न ॾियण खां कसम न खणनि छो छा नथा चाहिनि त अलाह ताला हुननि खे बख़्श करे ऐं पंहिंजो पोइ हज़त उहा कसदी करे अलाह ताला न चाहियो त अलाह ताला ऐं चाहियां थो त मूंखे अफ़ करे बख़्श करे पंहिंजो पोइ इहो मतिलबु त उन सां पोइ राक जो नवर इनशा अलाह लहंदो ऐं पंहिंजो हज़रत आयशा रज़ी अला ताला हुनखे माफ़ु कयो बुकर सिद्दीक हुनखे माफ़ु कयो रसूल पाक हुनखे माफ़ु कयो पर मतिलबु त पर हिनखे सज़ा मिली उहो जेके कोड़नि वारी सज़ा आहे उहा बि हिननि चइनि माण्हुनि खे मिली पोइ हाणे कहिड़े नमूने सां हुनजो डिटेल वग़ैरह कोन्हे पर इहो लफ़्ज़ सभु को चए थो त हिनखे सज़ा मिली पोइ हाणे कीअं ॾिनऊं छा कयूं असी कोड़ा हुननि खे लॻणा हुआ जेकॾहिं कूड़ी का बोहतान वारी ॻाल्हि कनि था पोइ इहो ॼणो अहिड़े क़िस्म जो को वाकियो हुननि सां थियो हाणे असां अॻिते ताले तव्हांजो ग्रुप आहे शर न समुझो ख़राबु न सम्झो बुरो न सम्झो सभु कंहिंखे पंहिंजो हिसो मिलंदो जेको ॾोहो कयो अथऊं उन हिसाब सां हिन दुनिया में मतिलबु का सज़ा मिलंदी जेका असां मिलंदी अल्ला ताला आख़िर में बक्श कंदो वरी मोमिन हुआ पोइ आख़िर में अल्ला तालाम जंहिं इन जो वॾो ॿारु खयों अब्दुला बिन उहो भई उहो आख़िर में मुनाफ़िक मुनाफ़ि हैसियत सां मरी वियो आहे पर पोइ हुन वक़्तु मरण खां अॻु में वरी हज़ूर सलाह खां कमीस घुरी अथसि हज़ूर सलाह सां कमीस मोकिली आहे जंहिं जंहिं जे कफ़न में हुनखे कयो अथऊं वरी सलाह पाक सां दुआ घुराई अथसि त दुआ बिज़र सां घुरी आहे पोइ हाणे अलाह ताला ॼाणे पाण ॼाणे पर मतिलबु त मामिलो ईअं थियो पोइ हुनजो मतिलबु अलाह ताला क़ुरशी बि सूरत में चयो त हिननि जे लाइ कॾहिं हथु न खणो हिन लाइ हीअ न करियो करियो इहे बि आयतूं आयूं आहिनि वग़ैरह हाणे त अलाह ताला फ़रमायो त लौला इज़ समेत मूं जॾहिं इहो गुमान जेको हो मोमिननि जो इहो जॾहिं तव्हां ॿुधो थिए त छो नथी चएव तव्हां लौला इज़ समेत मूं मोमिनून वलमोमिनात मोमिन इहे हुआ मोमिन कहिड़ा हुआ हसन साबित मोमिन हो ऐं मुंहिंजो मस्त मोमिन हो ऐं मोमिनात पंहिंजी इहा माई हुई मां माई हुई इन्हनि जहिड़े मतिलबु हीअ ॻाल्हि लफ़्ज़ त कयो तव्हां छो न चयो छो न त ज़नल मोमिनून वल मोमिनाथ बि अनफुसिम ख़ैरु आहे उन्हनि छा पाण पंहिंजे दिलि में ख़ैर न सम्झो छो न सुम सम्झो भई अहिड़ी ॻाल्हि असांखे न मञणु खपे अहिड़ी ॻाल्हि ग़लति आहे हीअ बोहतानु अज़ीम आहे हीअ ॻाल्हि जेका अॻिते ईंदो काव बकालू हा इफ़ुम मुन हीअ तमामु वॾो पधरो उहो इफ़क़ आहे पधरो कूड़ आहे ईअं छो न चयऊं पर मतिलबु पोइ अहिड़ी लफ़्ज़ हज़रत अयूब अंसारी ऐं हुनजी घरवारी पोइ पाण में वेठा पंहिंजे घर मंझि पोइ हुते गुफ़्तगु कयूं त हीअ ॻाल्हि जेका आहे असां कूड़ी आहे ऐं हीअ ॻाल्हि जेका आहे असांखे न चवणु खपे मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि जेका वधाइणु न खपे इहा ॻाल्हि उन्हनि कई पर हिननि खां छो न थियो जो ईअं चयऊं पंहिंजो मस्तता जेकॾहिं ॾिठो चवां थी फलाणी ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी थी थिए छो न आंदा पोइ जॾहिं ज़बूनि पोइ अल अल अल अलाह ताला वटि हू कूड़ा आहिनि وہ ताला वटि कूड़ा आहिनि माण्हुनि खे कूड़ वारी सज़ा जेका अॻु में जेका जंहिंजो ज़िक्र थी चुको उहा हुनखे मिलंदी उहा बि मिलंदी हाणे इहो तमामु सुहिणो लफ़्ज़ हिननि जे शान में आहे जेके मुस्लमान आहिनि मोमिन आहिनि इहे टे ॼण मुस्लमान मोमिन हज़रत हमन बिनश हज़रत मस्त حضرت हज़रत हसान बिन साबितु इन्हनि जे लाइ अलाह ताला चयो जेकॾहिं तहां ते रहमत ऐं ॿियनि ते बि मतिलबु उन वक़्तु जेके माण्हू आहिनि हज़रत आहे शाह ते हज़रत सदीक ते हज़रत मोहम्मद मुला सभिनी ते जेकॾहिं फज़िल न हुजे अलाह जो तव्हां व रहमत हू ऐं अलाह ताला जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा फि दुनिया वाला आख़िरत दुनिया में बि ऐं आख़िरत में जेकॾहिं तव्हां ते ऐं रहमत न हुजे हा सुभान अलाह तमामु हिकिड़ो सुहिणो लफ़्ज़ु आहे मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ते अलाह ताला जी दुनिया ऐं आख़िरत में फज़ल ऐं रहमत ॿिनी ते ऐं हिननि ख़ुशूसनि असाब सगोरा जेके सभई आहिनि ऐं ख़ुशूसनि ई जन इफ़क़ में मामिलो वरितो टे टे ॼणा आहे उन उनमें ॼण इन्हनि जो अची थो वञे जेकॾहिं इहो न हुजे हा मसकुम फी मां अफ़तुम फी अज़ाबुनि अज़ीम त पोइ तव्हांखे जेकॾहिं इहो न हुजे हा फज़ल ऐं जेका रहमत वॾो अज़ाब अचे हा तव्हांखे वॾो अज़ाबु आहे पहुचे आहे मतिलबु इहो कोन ॿुधल ॻाल्हि हिकिड़ी वरी पंहिंजे वात सां वरी ॿिए उन ॿिए पंहिंजे वात सां वरी उन ॿिए पंहिंजे वात सां छो को वातु वेठो हलाए पंहिंजो वात वात इन अखियुनि कोन इस्तेमालु कयूं ॾिठऊं कोन न को ॿुधाऊं की कंहिंखे भई का ॻाल्हि अहिड़ी पर वात इस्तेमालु कयूं इज़तल न हू बि आल सीनत कुम पंहिंजनि ज़बाननि सां वेठा वात हलाईंदा वठी पखिड़ियऊं इहा ॻाल्हि भई तकूलू न बि अफ़वाह कुम पंहिंजे अफ़वाह पंहिंजे वातनि सां वेठा वेठा चऊं मां लैसल कुम बि इल्मु जेको तव्हां वटि खे इल्मु जंहिं ॻाल्हि जो कोन हो तव्हांखे ख़बर कोन हुई पर ईअं खणी वरी हणियो ऐं की ॻाल्हि ॿुधी हुन खां वरी ॿुधी अॻिते पकिड़ी वरी अॻिते पकड़ी वरी अॻिते पढ़ी बोहतान अज़ीम नज़ीम होता न हू हइजननि ऐं तव्हां हुनखे सवलो करे सम्झो तव्हां हुनखे आसान करे सम्झो तव्हां हुनखे नंढड़ी ॻाल्हि करे सम्झो हेॾी वॾी ॻाल्हि था तव्हां करियो ऐं उनखे त ईअं पकिड़े छॾियो मतिलबु मखण खाई छॾियो आहे अहिड़े नमूने सां तव्हां सुबुह न हून समझो आसानु सम्झो हुनखे अलाह ताला वटि उहा त वॾी ॻाल्हि हुई जेका तव्हां कई आहे जॾहिं ॿुधो तव्हां इहा ॻाल्हि ॿियनि खां त छो कोन थी चयव कुल मा यकून कलाज़ा असांखे नथो जुगाए त असीं अहिड़ी ॻाल्हि करियूं छो न त ईअं चयव त असांखे नथो जुगाए त असीं अहिड़ी ॻाल्हि करियूं हाज़ा हीउ वॾो बुहतान आहे हे परवरदगार तूं पाक आहीं ऐं हीउ नबी पाक सलाहु ऐं हुनजी घरवारी पाक त इहा बात उन्हनि उन्हनि जे लाइ अहिड़ी ॻाल्हि करणु तव्हां वॾी ॻाल्हि आहे ईअं छो न चयव जॾहिं इहा ॻाल्हि तव्हां वटि आई त सभई चुप थियो वेठा हुओ असां बि सगुरा सॼो महीनो कंहिं रसुल पाक सलाह खे अची कोन चयो या रसोल अलाह अहिड़ी ॻाल्हि जेका असां भोतान आहे अज़ीम ऐं अहिड़ी ॻाल्हि असांखे न जुगायो असीं चऊं छो नथी चईं अलाह ताला इहो अल्ला ताला तव्हांखे वाइज़ थो करे तव्हांखे नसीहत थो करे वारनिंग थो ॾिए तव्हांखे ख़बरदार युखला वरी अहिड़ी ॻाल्हि पुछड़ी न कजो वाता जो नबी पाक सम्झे आज़वाज़ जे मुतहरात जे मुतालिक़ड़ो लफ़्ज़ वरी वात्त मां कढियो आहे इन जहिड़ी का ॻाल्हि वरी कई अथव ख़बरदारा कॾहिं बि न अहिड़ी ॻाल्हि कजो वरी हाणे हिकु क़ौम आहे हिकिड़ी रसूल पाक सलाह जे मुतर्रात जे ख़िलाफ़ु हर ॻाल्हि कनि था पिया ऐं पाण खे मुस्लमान सलाहिनि था अलोमिन आयो हिन ई मज़ा आयत माज़े थो थी वञे अलाह ताला जे कलाम त अहिड़ा क़िस्म जा माण्हू जेके रसूल पाक जे मुतरात जे मुतालिक़ कढनि था बोछड़ा उहे मोमिन थी था सघनि اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين हाणे फरमाए थो युबैन अलाह लकुम आयात अलाह ताला पधरियूं करे थो ॾिए तव्हांखे हीअ आयतूं हीअ